Amicoi gravas por la sano. Cune, oni estas ne nur mal pli solezza, sed mal pli mal sana. Solezzai homoi vivas mal pli sane, cae mortas pli ofte pro cor mal sanoi. Estas tempo, che ni attribuu al amicoi pli da signifo. La homo estas socia estulo, kiu bezonas aliajn homojn, kiel la aeron por spiri. Ni bezonas interŝanĝon, amon, komprenon, konsolon, aŭ tut simple ankaŭ partneron por generi idojn. Socia konduto ĝis hodiaŭ kontribuas ke ni ekzistas kiel evoluinta specio. Kaj samtempe ciu unuopa homo estas equipita tiel che la comunetso cun aliai homoi estas nemal habebla. Ni havas neuronain, hormonain, cae geneticain mecanismoin, ciui prisorgas, che ni organizigas en rilatoi, comunumoi, cae socioi. Sed la vivo stilo de modernae socioi accelas culturon de soluloi, cae causas la disfalon de sociae structuroi. Solecigio, precipe en alta agio, estas crescanta problemo de occidentae industriae nazioi. Dec quin, gis tridec procentoi de la logiantaro, estas consideratai ciel daure solezai. Che crescanta solezzo presentas al socio, novan defion rilate al sano pritio la scientisto interconsentas iam en la jaro 1984 la monda san organizo definis sanon kiel pli ol la nuran foreston de malsano homo cun malmultai emozia e ligoi havas duone altan vivo perspektivon oltiui ciui disponas pri intimae amicoi. La voioi sur ciui solezzo malsanigas estas diversai, set ciui restas dum longa tempo nevideblai, cae evoluas prescau ne rimarkeble. Eblas el filtri el diversai resultoi de studagioi, jenain quin causoin, cial daura solezzo malsanigas. Unue homoi ciui sentas insoletsai, emas havi vivo stilon, ciu endangerigas la sanon, ol homoi ciui estas bone interligitai. Homoi ciui havas bonan amicaron, havas chanson de pli ol quindec procentoi atingi pli altan agion. San accela agado, el sporto, au sana sin nutrado, postulas certan volan forton, cio estas pli fortigata per enplectigio en socia reto, cae pli malfortigata per solezzo. 2. Solezuloi sentas pli da stresso. 3. Homoi, cioi sin mem priscribas, ciel solezzae, sentas sin pli sen helpae, cae pli minazzatae, tutte sen depende de la vera quanto de stress factoroi. Quare. Solezzo malfortigas la immunsystemon cae damagias la cor circulan systemon. Quine? Dormi sola estas pli malbone. Ciel consequenzon el tio? Esploristo iam de suffice longa tempo postulas reconi malfortan socian medion kiel riscon por la sano. Curacistoi cae aliai expertoi prisano seriose consideru la socian medion sam signife kiel tabac consumon, sin nutradon cae sporton. De ciam ni consciigios che solezzo estas same signifa kiel aliai risco factoroi, ni devos pli forte motivigin in mem, pli altigin sozian socian contentetson, cae sur individua, cae sur socia niveloi.